Awit, Kabanata 17 Pakinggan mo, Yahweh, ang sigaw ng katarungan. Dinggin mo ako sa aking kahilingan. Dalangin ko, sana'y iyong pakinggan, sapagkat labi ko na may hindi nanlilin lang. Hahatol ka para sa aking panig, pagkat alam mo kung ano ang matuwid. Kaibuturan ng puso ko ay iyong nababatid, kahit sa gabi, ikaw sa aki nagmamasid. Siniyasat mo ako at napatunayang matuwid, walang kasamaan maging sa aking bibig. Ang salita ko nga'y tapat, di tulad ng karamihan, tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. Ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Lagi kong nilalakaran ang iyong daan, hindi ako lumihis doon kahit kailan. Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako'y iyong sinasagot. Kaya ngayoy, pakinggan mo ako at pansinin ang karaingan ko. Ipakita mo sa akin ang kahanga-hanga mong pagmamahal at ang iyong kanang kamay ang sa aki umalalay. Ako'y bantayan mo ang paborito mong anak at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Mula sa kuko ng masasama, ako'y iyong iligtas. Napapaligiran ako ng malulupit na kaaway, mayayabang magsalita, suwail at matatapang. Saan man ako magpuntay, lagi akong sinusundan, naghihintay ng sandali na ako ay maibuwal. Para silang mga leon na sa aki nag-aabang, mga batang leon na nakahandang sumagpang. Lumapit ka, O Yahweh, mga kaaway ko'y hadlangan, sa pamamagitan ng tabak, ako'y ipaglaban. Sa lakas ng iyong bisig, ako'y iyong isang galang sa ganitong mga taong sagana ang pamumuhay. Ibagsak mo sa kanila ang parusang iyong laan, pati mga anak nila ay labis mong pahirapan at kanilang salinlahi sa galit mo ay idamay. Dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y makikita at sa aking paggising sa piling mo'y liligaya.